Amen. Maraming salamat po, Pastor Bong. So, yung panalangin na ginawa natin kanina, ang encouragement po namin sa ating lahat, patuloy natin gawin yon sa araw-araw. Alam ko kapag ka kayo ho ay nagbabasa sa Facebook o nagbabrowse sa social media na si stress kayo, sino po na si stress? Diba? Dumating nga po ako sa punto, ayoko nang buksan dahil nakaka-stress. So sa tuwing kayo ay makakaramdam ng stress, laging tandaan, manalangin. Amen? Amen. Sige ho, so magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Tingnan nyo nga ho yung inyong katabi, sabi mo sa kanya, malamig at magandang umaga sa iyo, kapatid. Yes. <laughs> malamig po ba malamig? Okay. <laughs> Sige po. So ako po ay uh, nabigyan ng isang napakagandang pagkakataon upang ibahagi ang salita ng Diyos sa inyo ngayong araw na ito kasi hindi po nabanggit ni Pastor Bong dahil siguro napapunta siya sa discotheque, eh, no? Pero si, bukas ho, ay si Pastor Bong at si Pastora Gina ay pupunta po ng Amerika para sa kanilang retreat So meron silang spiritual formation retreat na yun din naman yung pinapasa nila sa ating buong church sa tuwing sila ay bumabalik. So sila ho ay babalik sa October 29. Sabi nyo nga po sa katabi nyo, mamimiss ko si pastor. Ay. <laughs> so, habang namimiss po natin si Pastor ng magkakasama, ang aming panalangin ay patuloy pa rin tayong magsama-sama dito sa tuwing linggo. Kaya simula ho ngayon hanggang sa mga susunod na linggo, ang bawat mga pastor po na atasan ng mga specific assignments namin upang ibahagi ang salita ng Panginoon sa inyong lahat. Ako, ako po personally ay uh, excited sa ituturo ng Panginoon sa atin ngayon. At habang ang mga tech team po ay umaakyat-akyat sa mga pader, ang hiling ko po sa inyo ay ano, tumuon tayo sa Panginoon para hindi po tayo ma-distract sa gustong gawin ng Panginoon sa atin ngayon. Amen? Amen. Sige ho. So, tayo po ay nagpapatuloy sa ating serye na Everyone Needs Jesus. Inumpisahan natin ito nung nakaraang linggo sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ni Pastora Gina. Sino sa inyo nandito kayo last Sunday? Taas po ang kamay. Ayan, ang natutunan natin may kinalaman sa ating identity. Tama ba? Okay, so yung, ang identity natin, solid yan sa Panginoon, hindi kailanman mananakaw o mawawala. At sa oras na, sa Sunday na ito, ito pong preaching na ito, meron na naman tayong bagong pangangailangan na pag-uusapan. Pero bago natin pag-usapan yan, gusto ko munang magbahagi sa inyo ng kwento. Sino sa inyo ang uh, naka-attend na ho ng mga kasal? Yan, taas po ang kamay. Yan. Okay. So kung ano man, sino sa inyo kinasal na? Yee. Yee. Okay. <laughs> Yee. <laughs> isang beses pa lang daw. Buti naman po at isang beses lang. Okay. <laughs> Sige ho, so baka po lingit sa kaalaman ng iba sa inyo, ang isa bukod po sa pagiging pastor, ang isa pa ho sa mga ginagawa ko upang makatulong po sa pag-finance sa aming mag-asawa ay ang mag-host po ng mga kasal. Ako po ay isang wedding coordinator and wedding host. So, hindi ko alam, hindi ko pa po mabilang, sayang hindi ko nabilang pala, kung ilang kasal na po ang naatenan ko sa buhay ko. Kasi ang dami na po talaga niyan simula nung nag-umpisa ako dito sa trabahong ito. Pero sa, sa, sa tuwing ako umata ng kasal, isa sa mga paborito ko, marahil katulad ng iba sa inyo, kapag ka nagpapalitan na ng vows ang kinakasal. No? So ayan yung mga tipong, hindi kayo nakikinig doon sa preaching ni Pastor Bong, pero pagka yung vow na nung mag-asawa, lahat ay nakatuon, lahat ng video nandun. So parang yun yung favorite na parte. So sa dami na po ng mga natin ang kasal, ang dami ko na rin napakinggan na vow, ang daming beses ko na rin umiyak. Yung tipong kahit hindi naman ikaw yung kinakasal, parang <laughs> nakakaiyak naman. Parang feeling mo ramdam na ramdam mo sila kahit na hindi naman ikaw yon So marami, may mga iba po sa inyo dito, mga nagnininang at ninong tanong sa kasal, siguro para marami rin nung naatenan, no? Ibang, iba-iba din yung mga napakinggan na vow. Ngayon po nitong nakaraang Friday, kami po ay nag-coordinate ah, uh, ulit ng isang kasal ng ating kapatiran din. So, matagal na natin silang hindi nakakasama dito on-site kasi sila po ay taga Carmona. So, medyo malayo. Pero kasama natin sila online. So, I think second service sila umaattend. So, ang pangalan po ng ating kapatiran, sabi niya okay lang daw sabihin ko yung pangalan niya. So, si Mariel Hiponia. Siya po ay kapatid ni Brother Eugene Puzon, kung kilala niyo po silang magkapatid at ang kanilang pamilya. So, kinasal siya nung Friday. Nung ako po ay nandoon sa kasal at ako'y nakikinig ng kanyang vow, syempre inexpect ko na maiiyak ako. Kasi lagi naman, iyakin po talaga ako eh, bilang tao. Inexpect ko na. Pero hindi ko po inexpect yung sasabihin niya na talaga namang para sa akin, yon ang isa sa mga pinaka nakakaiyak na vow na napakinggan ko sa buong buhay ko. At ito ho yung linya. Sa buhay ko, sabi po to ni Bride, no, ni Mariel, sa buhay ko, laging ako yung hindi pinipili. Pero dumating ka, pinili mo ko, at ngayon may pipili na sa akin araw-araw. Sabihin niyo po sabay-sabay, Aww. Nung sinasabi niya po yon, umiiyak siya. Di syempre, lahat po kami umiiyak. Kasi ang kwento ho ni Mariel, dumating na siya sa punto sa buhay niya na tinanggap niya nang hindi na siya mag-aasawa. Kasi ang pakiramdam niya ay walang magkakagusto sa kanya. Dahil sa maraming dahilan siguro ng mga personal na niya. Pero nung dumating po si Neil, ang kanya ngayon ay mister na. So doon niya naranasan na meron palang tatanggap sa akin. Mayroon palang pipili sa akin. Ang bawat isa po sa atin ay merong pangangailangan malalim na pangangailangan galing sa Diyos. Na maramdaman natin na tayo ay napapabilang o mayroong tumatanggap sa atin. Na mayroong pumipili sa atin. Kaya yung naramdaman ni Mariel, alam ko hindi lang siya yon. Siguro yung sa kanya doon sa konteksto ng pag-aasawa. Pero bawat isa sa atin, whether sa pamilya, sa mga kaibigan, sa mga katrabaho, lahat tayo, meron tayong malalim na pangangailangan na maramdaman na may tumatanggap sa'yo sa kung sino kang talaga. Lalo na kasi tayo, katulad nga nung diniscuss ni Pastora Gina nung nakaraan, alam na alam natin mga kapalpakan natin eh, di ba? Kabisado natin yan. So ang, pa, ang wish natin, sana kahit palpak ako, kahit makasalanan ako, kahit hindi ako perpekto, merong tumanggap sa akin. Hindi lang ito totoo para sa mga dalagang babaeng naririto, pero totoo para sa ating lahat. At sa buhay natin, ginagawa natin lahat ng makakaya natin Naghahanap tayo ng iba't ibang paraan upang matugunan ang pangangailangan na ito. Marami po, lalo na ngayon sa panahon ng social media. Alam niyo po ba sa Facebook at sa iba't pang mga uh, social media platforms, may mga iba't ibang pinupuntahan ng mga tao kung saan hindi nila sinasabi yung tunay na pangalan nila. Pero pwede silang magsabi ng damdamin nila. Ang tawag dyan, mga anonymous communities. Yung pwede mong sabihin lahat ng gusto mong sabihin, pero anonymous participant ka. Yung walang nakakaalam kasi may takot na pagka nalaman nilang ako, baka husgahan ako. Baka hindi ako tanggapin. So kaya nagtatago tayo minsan. Pero nag pero lagi tayong pumupunta sa mga lugar na wishing, hoping sana mayroong tumanggap sa akin. Sana maranasan ko na ako yung pipiliin na makasamang lumabas, makasamang kumain, makasama sa isang party o sa isang uh, mga lugar na pinupuntahan kasi nais nating lahat na maranasan 'yon. And ginagawa natin lahat ng pwede natin gawin para mapuntahan yon. Pero kahit na anong gawin natin, dahil alam ko marami sa atin dito nakaranas na ng mga iba't ibang disappointment pagdating sa relationships. Siguro nagtiwala kayo sa isang kaibigan, tapos meron siyang ginawa na binitray niya ang iyong tiwala. Akala mo kaibigan mo siya, tapos may sinabi siya doon sa mga kung sino mang mga tao na parang tungkol sa iyo, kaya nasira ang relasyon ninyo o napahamak ka sa trabaho o sa eskwelahan o sa kung saan man. Mga tao na pinagkatiwalaan mo tapos sinaktan ka. Alam natin lahat yung karanasan na to. Ito ay common experience. At kaya siya common sa lahat sa atin kasi ang katotohanan, hindi tao ang makakapuno ng kulang. Hindi tao ang makakapagbigay sa'yo ng tunay na pagtanggap. Ang katotohanan, kahit saan ka magpunta, kahit na ikaw pa, ay, you know, parang kahit nga yung mag-asawa eh. Kahit na, kunyari, si Mariel at si Neil, sila ay mag-asawa na ngayon, no? So, praise the Lord. Pinili nila ang isa't isa. Pero sa lahat po ng mga may asawa dito, alam natin ito, pag kayo ay mag-asawa na, iba pa rin yun. Hindi pa rin yung asawa mo ang makakapuno ng kakulangan sa buhay mo. Kahit anong gawin natin, hindi sapat ang kayang ibigay ng mundong ito at ang kayang ibigay ng mga tao sa atin. Dahil yung kakulangan na yon, Tanging Panginoong Jesus lamang ang makakapuno. Yon ang katotohanan. Kaya ito yung gusto ko pong tandaan natin para sa buong, uh, buong uh, mensaheng ito, na kay Jesus lamang natin tunay na mararanasan ang tunay na pagtanggap. Walang kahit na sino pa man ang makakapagbigay sa iyo ng kapunuan pagdating sa mga relationships o doon sa mga pangangailangan mo na matanggap ka sa kung sino kang talaga, ang Panginoong Jesus lamang ang tunay na magbibigay ng pagtanggap sa ating lahat. At ngayon sa araw na ito, ating pag-uusapan no, para mas maintindihan natin kung paano, kasi siguro yung iba sa inyo, lalo na kung nando pa lang kayo sa puntong kinikilala nyo ang Panginoong Jesus, siguro hindi nyo pa ito maintindihan. Marahil sa inyo, parang sure ba yan? Pag ba talaga si Lord, mararamdaman ko ba talaga ang pagtanggap? Or hindi rin naman siguro? Dahil nga lalo na pagka marami kang pinagdaan ng mga feeling mo sinawalang bahala ang iyong tiwala. Pero sa oras na ito at sa, sa natitirang mga minutong mayroon ako, nais ko kayong kumbinsihin sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng salita ng Diyos na talagang ang Panginoong Hesus lang ang tunay na magbibigay ng pagtanggap sa ating lahat. So mala- mababasa natin sa Mateo 9 verse 9 to 13 yung katuroan at meron akong nais na ibahagi sa inyo tatlong realidad patungkol kay Jesus upang makumbinsi tayong lahat na talagang siya lang ang makapagbibigay ng tunay na pagtanggap sa bawat isa sa atin. Tatlong realidad. Tatlong bagay na makikita natin tungkol kay Jesus pagdating sa kwento sa Mateo. So ang kwento sa Mateo, bigyan ko lang po kayo ng konting background ano, kung ano yung kwento na ito. So ito ay tungkol sa pagtawag kay Mateo at marami pang mga ibang pangyayari doon. At nangyari ito bago ng Panginoong Jesus i, ano, i, ipa, pa, yung 12 disciples ay talagang ipa kalat, hinahanap ko po yung Tagalog na word. Ihayo, ayan. <laughs> ang, na, ang salita na sa isip ko, commission. Okay, so sige. Ipahayo ang, da, ang 12 disciples para talagang mag-preach ng word of God. So nangyari muna tong kwentong ito. At ang nagkukwento sa kwento ay si Mateo. At ang kwento niya ay tungkol sa sarili niya. Okay? So mamaya po, magkakaroon ng sense yan kung bakit natin kailangang ipinpoint na si Mateo mismo ang nagkukwento ng kwentong ito tungkol sa kanya. Okay? So sa oras pong ito, bago tayo magpatuloy, samahan niyo muna ako sa isang maiksing panalangin. Panginoong Jesus, ikaw ay naririto. Ano man ang mga technical na nagiging concern o problema, itinataas namin yan sa iyo. At ang puso namin ngayon, Lord, ay uh, pinipili naming buksan sa pagkilos mo. Hayaan mo na iyong salita ay talagang pumukaw sa aming mga puso at baguhin mo kami habang kami ay nakikinig ng iyong salita. Holy Spirit, ikaw ay kumilos, kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, so punta na po tayo doon sa tatlong realidad. So ang una, ang unang realidad ay si Jesus ay nagpapahalaga ng personal sa bawat tao. Si Jesus ay nagpapahalaga ng personal sa bawat tao. So basahin po natin ang Mateo 9 verse 9. So sabi po dito sa ating uh, verse, pag-alis ni Jesus doon. So kung so si Jesus po buong uh, oras bago siya dumating sa puntong verse 9, siya ay nagpapagaling ng mga may sakit, nagtuturo ng salita ng Diyos, so marami siyang ginagawang ministry. Ngayon, umalis na siya, at um, nung umalis siya doon sa huli niyang pinanggalingan kung saan siya ay nagpatawad ng isang may sakit at nagpagaling, nakita niya si Mateo. Okay, so imaginein muna natin, uh, ano muna tayo, tigil muna tayo, imagine ng konti. Para mas maintindihan natin kung ano yung tinuturo ng Panginoon dito. So ang Panginoong Jesus naglalakad, umalis kung saan siya nanggaling, habang naglalakad, may nakita. Nakita niya si Mateo. At sabi dito, nakita niya si Mateo na nakaupo sa paningilan ng buwis. Okay, so bigyan ko kayo ng konting background tungkol kay Mateo. Si Mateo ay isang maniningil ng buwis. Sa panahon natin ngayon, parang uh, ah, BIR, no? Naniningil ng buwis. Pero sa panahon nila, ang pag, pag ikaw ay maniningil ng buwis, ikaw ay traidor sa mga Hudyo. Kasi ang kumukuha ng buwis nila ay mga Romano. So si Mateo, na isang Hudyo, nagtrabaho para sa mga Romano para kuhanan ng buwis ang mga tao. At ang mga buwis na kinukuha, sobra-sobra. Sino sa inyo naiinis sa tax? Pag tinignan nyo ho ang inyong mga payslip para sa mga nagtatrabaho na, kakamot ka, di ba? Parang minsan ho ang asawa ko, kunyari umuwi, ay, nasa bahay lang pala talaga, sorry. Work from home pala. Sasabi niya sa akin, uy, may sweldo na tayo. Sabi ko, oh, ayos. Bubuksan niya ngayon, papakita niya. Titignan ko muna po yung muka. Minsan nakangiti, minsan naman makikita mo parang nagbabago ba. Sabi ko, oh, bakit ka nakasimangot? Laki ng tax. Sama ng loob niya kasi syempre nandun yung numero, pero hindi sa'yo. Napakasakit. So, sa panahon na ito, sobra-sobra. Ngayon ngayon tax natin, siguro sapat lang naman yun. No? Hindi na wag na tayo pumunta sa politika. Pero, dito sa panahon nila, sobra ang kinukuhang buwis sa mga Hudyo. Kaya ang tingin ng mga tao kay Mateo ay traidor. Si Mateo ay isa sa mga tao na hindi mo gustong kasama, hindi mo gustong kausap, yung mga tax collector. Ngayon, sa panahon natin, kanina tayo ay nanalangin, maraming mga nangyayari na parang, di ba, kahindik-hindik, yung tipong, ano ba tong mga to? Kinukuha niyo yung buwis namin. Ganon siguro yung pakiramdam. I'm sure pag nanonood kayo ng hearing, sumasama ang loob nyo. Kasi buwis natin yon Buwis ng mga taong nagtatrabaho yon ginagamit nila sa kung saan man. So imagine niyo yung feeling nyo, siguro parang ganyan ang pakiramdam ng mga Hudyo pag nakikita nila si Mateo. Si Jesus ay isang Hudyo. Ang mga kasama niyang mga disciples na tinawag na niya bago si Mateo, mga Hudyo. So naglalakad si Jesus, may nakita at kinausap. Ang sabi niya kay Mateo, Sumunod ka at maglingkod sa akin. Imagine, kung ikaw si Mateo, alam mo naman yung ginawa mo eh. Imagine niyo yung mga nasa hearing. Alam nila yung ginawa nila. Hindi siguro nila inaamin lahat, pero alam nila yon. Si Mateo, alam niya yung ginawa niya. At siguro sa puntong ito, si Mateo, umabot na siya sa point na alam na niya, wala nang tatanggap na hudyo sa akin, hindi na nila ako isasama. Kasi ano eh, binitrain na niya eh, ang mga Hudyo. Alam niyang walang tatanggap sa kanya. Pero siguro din, sa panahon na ito, nakikita na niya si Jesus kasi maingay na yun ng panahon na yan eh. Si Jesus laging nagpapagaling ng mga may sakit. Nagtuturo ng salita ng Diyos. Nangyari itong Matthew 9 after ng Sermon on the Mount ng Panginoong Jesus kung saan ang daming crowd kinausap niya. Sigurado, kilala na siya ni Mateo. Kaya nung tinawag, tumigil si Jesus para tignan si Mateo. Mateo, Sumunod ka at maglingkod sa akin. Imagine ninyo yung pakiramdam ni Mateo. Hindi ako karapat-dapat, pero tumigil ang Panginoong Jesus sa harap ko. At sinabihan ako, halika dito, sama ka. Tara, sama ka. Mga pakiramdam na hindi ka kasama, tapos bigla may nagsabi sa'yo, halika, sama ka. At hindi lang yun. Sumama ka at sumunod ka sa akin. Minibigyan ng Panginoon ng bagong layunin si Mateo sa kanyang buhay. Sino ang titigil sa isang naniningil ng buwis upang tawagin siya? Ang Panginoong Hesus lamang. At siguro yung naramdaman ni Mateo dito sa sobrang gulat niya na tinawag siya ng Panginoon, napakabilis, tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Tumayo, walang isip-isip. Naku, paano ba itong mga buwis ko? Paano ba itong mga perang nakolekta ko? Walang isip-isip, tumayo at sumunod sa Kanya. Ang Panginoong Jesus nagpapahalaga sa bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin importante sa Panginoong Jesus. Ikaw na naririto ngayon, hindi ka man ganun kakilala ng katabi mo, kilalang kilala ka ng Panginoon. At ito pa ang nais kong sabihin sa iyo, kapatid, importante ka sa Kanya pinahahalagahan ka niya. Kaya sa Panginoon mo mahahanap ang tunay na pagtanggap kasi wala ka pang ginagawa, tanggap ka na niya. Wala pang nangyayari, importante ka na sa Kanya. Hindi ka pa nagsasalita, tinitignan ka na niya ng may pagmamahal. At hindi lang yan totoo para sa atin. Totoo din yan para sa mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesus. Kaya nga itong serye natin, Everyone Needs Jesus, hindi lang to para sa ating naririto. Ito ay para din tulungan tayo na makita na bawat isang mga katrabaho ninyo, bawat isa sa mga kapitbahayan ninyo, mga kasama nyo sa komunidad, importante sila sa Panginoong Jesus. Nagbibigay ng pagpapahalaga ng personal ang Panginoon. Kaya tayong mga Kristiyano, ang dapat natin gawin ay tulungan natin silang makakilala sa Panginoon. Kasi mahalaga sila sa Panginoon. Sigurado ako maraming tao sa buhay niyo ang pakiramdam nila ay walang tatanggap sa kanila. Pero siguro hindi nila yon nasasabi sa inyo kasi, di ba? Nakakahiya naman. Alam nga naman pagdating mo, kakain kayo, no? Pag upo mo, alam mo ba, pakiramdam ko walang tatanggap sa akin. Hindi nyo naman pinag-uusapan yon ng casual lang. Pero yan ay malalim na pangangailangan. At maraming mga tao, yan ang kanilang daladalahin sa buhay nila. Kailangan nila ang Panginoon. Katulad ng tayo rin, kailangan natin yun. At minsan sa buhay natin, pinaranas ng Panginoon sa atin na importante ka sa akin, anak. At yan din ang nais niyang gawin natin para sa iba. Amen po ba? Amen. So, yan ang nangyari kay Mateo. Naramdaman niya, naranasan niya na siya ay importante sa Panginoong Jesus. Kaya siya ay sumunod. Dahil naramnasan niyang pinapahalagahan siya. At sana po ang mga tao rin sa buhay natin, maranasan din nila na ganun din ang tingin ng Panginoon sa kanila. At tayo ang gagamitin ng Panginoon para doon. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gagamitin ni Lord ikaw ang gagamitin ni Lord. Okay, sige po. Punta po tayo sa pangalawa. Si Jesus ay nag-aanyaya ng mga tao sa kanyang pamilya. Si Jesus ay nag-aanyaya ng mga tao sa kanyang pamilya. So hindi lang siya nagbibigay ng pagpapahalaga sa atin ng personal, na bawat isa sa atin importante sa Kanya, inaanyayahan din niya ang mga tao na sumali sa Kanyang pamilya. Ibig sabihin, welcome tayo sa pamilya ng Panginoong Hesus. Sabiting na natin ang sinasabi sa talata, sabi sa verse 10. So pagkatapos sumunod ni Mateo kay Jesus, iniwan niya na ang lahat, sumunod siya kay Jesus. Verse 10 sabi dito, Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo. Okay, wait lang. Kanina, nandun lang si Mateo sa kolektahan ng buwis. Tinawag ng Panginoon, sumama ka sa akin, sumunod ka sa akin, sabi ng Panginoon. Ang sunod na nangyari, friendship na sila ni Lord. Nasa bahay na. Sino ho sa inyo, hindi naman kayo mag iimbita ng hindi nyo kilala sa bahay nyo. Tama ho ba? Siyempre, pag bahay na, ibang usapan na yan. Normally, pagka medyo di mo pa ka-close ng isang tao, bubuksan mo sa kabibigyan mo siyang oras Magkikita kayo sa mall, magkikita kayo sa church, mag-uusap kayo na, oh, pagkatapos ng first service, dito tayo sa gilid, sister, o oh, kwentuhan tayo dyan. Okay yun. Pero pag sinabing bahay, medyo ibang usapan na yan, di ba? Kasi pag bahay yan, syempre ihahanda mo yung bahay mo. Tapos ang gulo ng bahay mo. Siguro hindi masyadong ano dito sa inyo yun. No? Siguro po sa second service, mas maraming bagets. Okay, ah, baka mas magulo yung bahay nila. Pero sa totoo lang, pag inisip mo, di ba, pagdating sa bahay, medyo personal na yan. Ibang usapan na yan. Pero dito sinasabi na si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa bahay ni Mateo. Imagine natin muli kung tayo si Mateo, si Jesus pupunta sa bahay mo. I mean, di ba? Si, ano ho kayang mga iluluto ninyo pagka si Jesus ay pupunta sa bahay nyo? Siyempre, yung mga the best mo yan, no? Yung mga special menu na talaga namang o-order ka lang o kung ano man, pero ito todo mo yan kasi si Jesus pupunta sa bahay mo. Kahit na si Mateo ang may-ari ng bahay, ang katotohanan na pumunta si Jesus sa bahay niya ay nangangahulugan na si Jesus mismo nais niyang tunay na maging parte si Mateo ng kanyang pamilya. Binuksan ni Mateo ang kanyang bahay, si Jesus naman ay pumasok doon. Binuksan ng Panginoon ang kanyang uh, yakap para kay Mateo upang maranasan ni Mateo ang pagtanggap ng Panginoong Jesus. At sabi dito, bukod kay Mateo, dumating ang maraming mga sangkot sa DPWH. Dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga kontraktor, makasalanan. Okay, so hindi naman natin, ginagamit lang natin illustration para po mas maintindihan natin sa konteksto natin, ano? Pero bahala na si Lord sa kanila. <laughs> Okay? Pero sa puntong ito, hindi lang si Mateo ang nag-iisang maniningil ng buwis. Marami, hindi ko alam. Walang sinabing bilang pagdating sa Biblia, hindi nakalagay ang ilan, ano? Pero pag sinabi sa Biblia ang marami, Marami. At hindi rin natin alam gaano kalaki ang bahay ni Mateo, pero sa panahon nila, hindi naman kalaki. Pero wait, si Mateo ay isang maniningil ng buwis marahil siya ay mayaman. So siguro, kung mas malaki ang bahay, maraming mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ang pumunta. At ito ang sinabi, sila ay magkakasalong kumain. Sino ang iniimbitahan mo na makasama mong kumain. Hindi ka mag-iimbita ng hindi mo kilala. Hindi ka mag-iimbita ng hindi mo gustong kasama ang kakwentuhan. Sa panahon nila, kapag ka, ikaw ay kumain kasama ng sino man, ibig sabihin yon ay senyales ng pagtanggap. Na itong taong ito, gusto ko siyang makasama, kaya ako kumakain kasama niya. So dito makikita natin napakalinaw na ang Panginoong Jesus ay binubuksan niya ang kanyang sarili sa lahat ng tao, makasalanan o hindi. Tagas paningil ng buwis o sino man, binubuksan ng Panginoon ang kanyang sarili. At tignan nyo nga dito sa verse 11, nakita ito ng mga pariseyo. So si, ang Panginoong Jesus, kumakain, siguro lechon, Baka may konting minudo, baka may mga kare-kare. Para nagugutom na po ba kayo? Bagoong, kare-kare. Ayan. So habang kumakain, itong mga pariseyo, lumapit sa mga alagad. Nang makita ito ng mga periseyo, tinanong nila ang kanyang mga alagad. Pansinin natin na ah, hindi si Jesus ang tinanong. Ang mga alagad ang tinanong. So to, tinanong ng mga pariseyo ang mga alagad ni Jesus, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? So yung tono ng pagtanong na ito ay may yung tono na may kasamang pangungutya, paghuhusga. Kasi sa panahon nila, ang isang Hudyo, una sa lahat, hindi dapat makasama ng mga tax collector o maniningil ng buwis. Pangalawa, kung ikaw ay rabbi, katulad ni Jesus, siya ay isang guro. Siya ay hudyo, gurong hudyo. Hindi ka makikisama sa mga makasalanan. Pagka ginawa mo yon, parang ano yan, nakarurumi yan sa'yo. Hindi mo dapat yan ginagawa. So kaya, ang tanong dito, bakit sumasalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Pero ang Panginoong Jesus, wala siyang pakialam. Hindi niya inisip na ako ay isang rabbi, ako ay isang guro na Hudyo, hindi ako dapat makasama sa mga ito. Hindi. Dahil malinaw sa Panginoong Jesus kung ano ang kanyang misyon. Ang kanyang misyon ay ang tulungan itong mga taong ito at buksan ang kanyang sarili, buksan ang kanyang pamilya sa lahat ng taong nais mapabilang sa kanyang pamilya. So, ito ang ehemplo na pinakita ng Panginoong Jesus sa atin. At bilang kanyang mga tagasunod, alam natin yan, naranasan natin yan. Tinanggap tayo ng Panginoon at dinala niya tayo sa isang pamilya na tumanggap din sa atin. Ako po ay nananalangin at naniniwala na kaya kayo nandito sa RLCC. Dahil ni isang beses man o maraming beses sa buhay nyo, naramdaman ninyo na kayo ay tanggap sa lugar na ito. And if nangyari yon, praise the Lord. Kasi hindi tayo yon. Panginoon yon na kumikilos sa ating church. Pero gusto ko lang malaman ninyo na bilang mga tagasunod ng Panginoon, hindi lang sapat na tayo naramdaman natin, tanggap tayo dito, praise the Lord. Marami pang ibang tao sa labas na hindi pa nararanasan yun. Kailangan din nila maranasan na tanggap sila ng Panginoon at natanggap sila sa isang iglesia, sa isang church na katulad nito. And alam niyo po ang pangalan ng ating church, no? Ano nga po bang pangalan ng church natin, RLCC? Sabay-sabay nga po. Real Communities. No? Hindi lang tayo like dito lang, tayo lang. Communities, madaming S. Ay, na, isa lang pala S. Pero yung tunog po, plural. Dahil yan talaga ang binigay na vision ng Panginoon sa ating mga kapastoran simula nung umpisa. Na ang RLCC ay magiging isang iglesia na hindi lamang isang komunidad, pero maraming maliliit na komunidad sa isang malaking komunidad. Parang gano'n, may mga maliliit. Katulad ngayon, praise the Lord, for many years, yan naman po ang nararanasan natin. Meron tayo mga community para sa mga kabataan, Meron tayong community para sa mga young professionals, mga nagtatrabaho, sa mga bagong kasal, sa mga kananayan, katatayan. Meron tayo sa Southridge, di ba? Meron din po tayo sa Laram, sa Langgam, kung saan man tayo dalhin, sa Vista Hills. Yan ang pangarap natin na maraming mga komunidad ang matayo, hindi lamang para tayo masaya, pero para marami pang iba na pwede nating maimbitahan katulad din ng ginawa ng Panginoong Hesus na maranasan din nila, nakasali sila. Alam niyo po, mamaya, meron tayong mga community event pagkatapos ng mamayang hapon. Para sa mga KH natin, mga kananayan, meron. Para din sa mga bagong kasal, mga young couples, ay kahit pala lumang kasal, pero ayaw pong umalis sa young couples, no? So, Nandun na din tayo. Merong mga community events. na Last week, meron din po para sa mga young professionals. Noong isang uh, linggo, merong Southridge at sa kong mga remix din, marami tayong mga komunidad dito. At ang pangarap namin ng inyong mga pastor, na sa bawat community na tatatag, at sa bawat community na nagkakaroon ng event, bawat isang tao doon, maranasan nila na tanggap ako sa pamilyang ito. Kasi yon ang nice ng Panginoon. Yon ang ehemplong ipinakita niya sa atin. Kahit na ang mga tagasingil ng buwis at mga makasalanan ay hindi katanggap-tanggap. Pero sa totoo lang, tanggap sila ng Panginoong Jesus. At yon ang ating misyon bilang isang church. Everyone needs Jesus. Kailangan natin silang tulungan, maramdaman na sila ay tanggap ng Panginoong Jesus at dito sa RLCC. Tignan niyo po ang inyong katabi. Sabihin mo sa kanya, tanggap ka dito. Sige nga po, sabihin mo sa kanya, Huwag kayong magkahiyaan. O lumingon po kayo sa kabilang side. Lingon sa kabilang side. Tanggap. By God's grace lang po, mga kapatid. Kasi kung tayo lang, di natin kaya. Pero by God's grace, kaya nating tanggapin ang isa't isa at i- kung ano yung naranasan nating pagtanggap sa Panginoon ay maibahagi din natin sa kanila. So sige po, punta tayo sa pangatlo. Si Jesus ay nagbibigay ng walang hanggang awa at pagtanggap. Bukod sa pinahahalagahan niya ang bawat tao ng personal at iniimbitahan niya ang bawat isa sa atin sa kanyang pamilya, siya din ay nagbibigay ng walang hanggang awa at pagtanggap. At kung ikaw ay sumusunod kay Kristo ng matagal na panahon na o siguro ilang taon, alam mo na hindi porke sumunod ka na kay Kristo, perpekto ka na. Hindi porke ikaw ay umaaten ng church, okay ka na, ox na ox ka na, all right. Hindi. Kasi sa totoo lang ang buhay natin sa mundong ito, ang ang ang, ang kaaway, ang nais niya bumagsak ka. Huwag kang sumunod sa Panginoon. Gusto niya na mawala ka sa pananampalataya. Kaya mahirap kapag ka ikaw lang mag-isa. Pero ang Panginoon nagbibigay ng walang hanggang awa, anli, ika nga, na mercy para sa atin. Walang hanggang awa at pagtanggap. Basahin natin ang verse 12. So ang huling nangyari, nagtanong ang mga pariseyo, ano ba yan? Bakit yung guro nyo sumasama kumain sa mga makasalanan, mga tax collector, mga tagapaningil ng buwis? So ito ngayon, ang nangyaring kasunod, verse 12. Narinig sila ni Jesus. Okay, una, ang kinausap ng pariseyo, hindi naman si Jesus, tama ba? Ang kinausap mga alagad. Hindi natin alam kung anong itsura, saan sila nakaupo, kung paano. Pero ang niisip ko, kaya ang mga alagad ang pinaka ang kinausap ng Pariseo kasi ayaw nila marinig ni Jesus 'yon. So siguro, ano ba yung mga ano mo? Bakit ganito? Siguro ganun yun. Par- alam mo ba, ano, parang marites lang, no? Alam mo ba, Mars? Ganyan. Yung mahina lang, hindi siguro parang iparinig kay, kay Lord na yun yung pinag-uusapan. Pero, narinig sila ni Jesus. Okay? So, syempre, alam siguro, alam naman talaga ng Panginoong Yesus ang nangyayari sa buong lugar. Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot. Ngayon, hindi natin alam kung nasan si Jesus, pero nung sumagot siya, sa tingin ko, base sa pag-aaral, malamang sa malamang narinig ng lahat ito. Kasi pinarinig niya sa mga pariseyo eh. Eh, ang kasama ni Jesus, tax collector, kumakain sila, lechon, kare-kare, kain sila. Tapos sinabi, sinagot niya ng siguro malakas kasi yung mga pariseyo para marinig nila. Ito ang sabi niya, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Humayo kayo at unawain ang kahulugan, ang kahulugan nito. So doon muna tayo sa verse 13. Sabi diyan, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Ito ay isang linya na sinasabi talaga sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos noong panahon nila. Para siyang ano, pa, parang ano siya, it's a code, parang sinasabi talaga nila para magets mo na kung nag-aaral ka ng salita ng Diyos, di mo na gets. Balikan mo. So it's ano, it's a term. So sabi diyan, humayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi ang inyong handog. Habag at hindi handog. Etong verse na to ay makikita rin natin sa Hosea 6 verse 6. So na mababalikan nyo yan sa Old Testament kung saan nung panahon na yon, ganun din ang tinuturo ng Panginoon sa mga Hudyo. Na dapat ang maging hugot nila sa lahat ng kanilang ginagawa ay hindi yung nagagawa nila yung mga dapat gawin, pero na sila ay namumuhay ng may habag, may pagmamahal sa lahat ng tao dahil ito ang puso ng Panginoon. Ito ang mission ng Diyos. Kaya sabi po dyan, sabi, sabi ni Jesus, sapagkat ako, o naparito ako, <clears throat> upang tawagin ang mga makasalanan at hindi ang mga matuwid. Ang Panginoong Jesus ay lumapit sa mga makasalanan dahil yon ang misyon niya. Ang misyon niya ay magpakita ng habag sa mga tao na hindi nila deserve yung habag, hindi nila deserve na sila ay kaawaan, pero nais ng Panginoon na iparanas yun sa kanila. Dahil yun ang dahilan kung bakit siya napunta rito. Upang tayong lahat makaranas ng kanyang habag at maligtas sa ating mga kasalanan at tayo ay sumunod sa kanya. So ang Panginoong Jesus, meron siyang unli na habag at ang mga pariseyo, di nila na gets yun. Para sa kanila, ang dapat ay nagagawa mo ang lahat ng mga, marami nilang mga ritual, marami nilang mga parang pinag-uusapan na, okay, dapat siguro kung sa panahon natin, dapat nag-church ka, dapat umaten kang home event, dapat kapag ka naka-absent ka kasi may sakit ka, nod ka online, dapat nagbibigay ka, dapat, dapat, dapat, dapat. Ang sabi ng Panginoon, hindi yung dapat. Hindi yon ang puso ko para sa mga tao. Ang puso ng Panginoon ay mamuhay ka ng may habag. Pag ang mga tao nagkakamali, tignan mo sila ng may pagmamahal. Kapag ka mga tao sa paligid mo, sa mga grupo ninyo, imperfect, na-offend ka, meron siyang nasabi na parang itong tao to, madali sa atin maghusgay. Eh. Pero ang sinasabi ng Panginoong Jesus, huwag magbase sa dapat. Ang buhay kristyano, hindi checklist ng lahat ng mga dapat mong gawin. Ang buhay kristyano ay tungkol sa pamumuhay ng may habag. Dahil tayo ay nakaranas rin ng habag mula sa Panginoon, gayon din dapat ang ibigay natin sa iba. Ganon din dapat. At hindi lang yan dito sa loob ng church, katulad ng sinasabi ko kanina. Marami mga tao sa labas na siguro hindi sila papasok dito sa pintuan na ito dahil pakiramdam nila hindi ako karapat-dapat. Marami akong nagawang kasalanan, nakakahiya, baka masunog ako doon. Narinig nyo na ho ba yan? Meron na ba kayo naimbitahan na ganyan? Sa dami ng kasalanang nagawa ko, baka hindi ako tanggapin doon, tsaka baka mamaya, mga itsura ng mga tao doon, baka mamaya mukhang mga mayayaman, kaya ba ayoko doon, mas simpleng tao lang ako. Baka mamaya ang isip ng mga tao, hindi sila papasok dyan kasi pakiramdam nila hindi sila karapat-dapat. Mayroon akong isang kausap na isang tao na yan ang dahilan kung bakit hindi siya makapunta dito. Lagi niyang sinasabi na nais niya, pero ang pakiramdam niya, pag pumunta ako, tatanggapin ba ako? Kasi alam ng mga tao yung mga kasalanan ko eh. Alam ng mga tao yung mga nagawa ko eh. Lagi kong sinasabi sa kanya, kapatid, ang Panginoon hindi ka hinuhusgahan. Ang Panginoon bukas ang kamay para yakapin ka kung pipiliin mong bumalik sa Kanya. At yun ang kailangan, yun ang katotohanan na kailangan marinig ng mga tao. Kasi totoo yun. Kasi ang Panginoon, yan ang kanyang misyon at yan din ang misyon na gusto niyang gawin natin sa mundong ito. Na ipakalat natin ang kanyang salita at ang katotohanan na ang habag na kailangan mo para maranasan mo na may tumatanggap sa iyo kahit hindi ka perpekto, makukuha mo lamang sa Panginoong Hesus. Ngayon, dito sa kwentong ito, tatlong tao ang kausap. Sabi ko sa inyo kanina, siguro marin, malakas ang boses ng Panginoon. Narinig nilang lahat yan. Una, narinig yan ng mga tagapaningin lang buwis at mga makasalanan. O sige, apply natin ngayon dito sa sitwasyon natin. Hindi ko po kayo kilala lahat, pero kilala ninyo ang inyong sarili. At higit sa lahat, kilala kayo ng Panginoon. Kung naririto ka ngayon at naiisip mo na siguro hindi ka matatanggap ng Panginoon kasi makasalanan ka, kasi nagawa mo to kahapon, o kaninang umaga inaway mo yung misis mo bago ka pumunta dito o yung mga anak mo, nasaktan mo bago ka pumunta dito sa church. Ang pakiramdam mo, walang tatanggap sa'yo. Hindi ka tatanggapin, eh, hindi ka tanggap-tanggap sa Panginoon yung buhay mo. Kung alam lang nila kung ano ang buhay ko pagka wala ako sa, sa church on a Sunday, siguro hindi nila ako tatanggapin. Pero dito, wini-welcome naman. Greeting, okay, pero ikaw alam mo yun. Alam mo yung totoo about you. Gusto ko malaman mo kapatid, katulad ng mga tax collectors at mga makasalanan na nandito sa kwento. Pinarinig ng Panginoong Jesus din sa kanila, ang nais niya ay habag. Kasi yun ang gusto niyang ibigay sa kanila. Yun ang binibigay ng Panginoon sa iyo ngayon. Nais kitang paalalahanan, ang habag ng Panginoon para sa iyo ay unlimited. Kahit ano pa ang iyong nagawa, mahal ka ng Panginoon at tinatanggap ka niya. Amen? At alam nyo ba na itong anli na habag ng Panginoon, available para sa iyo araw-araw. Ang tawag ng Panginoon sa iyo, lumapit ka sa Kanya. Huwag kang lumayo. Kapag ka tayo nagkakasala, ang pinakamadaling solusyon sa isip natin, lumayo. Tama ba? Ako lang ba yon? So, ang katahimikan nyo ay ibig sabihin lahat tayo ay guilty. Laging may temptation. Alis na lang ako di na ako punta. Kung ikaw ay nakasalang dyan sa mga ginagawa nating ministry, di na ako tugtog. Ayoko na sumalang, iba na lang, nakakahiya kay Lord. Pero pangin, alam nyo, <laughs> kung maiintindihan lang natin, kung gaano tayo kamahal ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para sa iyo. Mahal na mahal ka niya. Lumapit ka sa kanya. Magpatulong ka sa mga kapatiran kung ikaw ay nahihiya at hindi mo alam ang gagawin. Ang habag ng Panginoong Hesus ay para sa iyo. At ngayon naman, kinausap, narinig din ito ng mga disipulo. So meron siguro ilan dito sa inyo, yan na ang inyong parang prayer kay Lord na, Lord, gamitin mo ako sa mga kapatiran sa Langgam, sa Laram, sa Southridge, sa mga youth, sa Young Pro, sa nanay, sa tatay, sa lahat. Gamitin mo ako. Ang mga disipulo dito, mga alagad ng Panginoon, siguro hindi rin nila gustong makasama yung mga tax collector, no? Kasi Hudyo din sila eh. Parang siguro, ano ba to? Silo, sige na nga, sunod na nga lang tayo. <laughs> Siguro gano'n, no? hindi nila naintindihan. Pero sige, sunod tayo. May mga bagay na pinapagawa ang Panginoon sa atin, di natin naintindihan. Sure ka ba, Lord? Pag ba binuhos ko ang buhay ko para magtayo ng isang small group sa opisina, talaga bang gagamitin mo ako? Meron ba talagang mga tao akong pwedeng kausapin doon na talagang magbabago ba yung ano nila? Kasi parang feeling ko baka okay naman sila eh parang may marami naman sila tropa, okay naman siguro. Pero kung sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, anak, yung mga kapitbahay mo, mahal ko yan. Magtayo ka ng small, ng ano dyan, share group dyan. Tawagin mo si Sister Mitch kung hindi mo alam kung ano gagawin, okay? Para magbahagi ng salita ng Diyos. O kaya dito sa lugar na ito o sa mga buhay ng mga youth and young pro, mga kung sino mga, mga nanay at tatay na nakakausap natin kung may pinapagawa sa iyo ang Panginoon, kapatid, gawin mo. Ang nais lang ng Panginoon sa atin ay sumunod tayo sa Kanya. Kasi kung ano may resulta, kay Lord yon. Wala sa kamay mo yon. Mag-imbita, yan ang pinagagawa ng Panginoon sa inyo. Mayroon mga nailan sa inyo nandito ngayon kasi may nag-imbita sa inyo. Praise the Lord sa buhay nila. Ngayon, naririnig mo ang salita ng Panginoon para sa iyo. So, ikaw rin ay pwedeng gamitin ng Diyos para mas marami pang makarinig na may pagtanggap sila kay Jesus. Amen? At ang mga pariseyo. Masakit tanggapin, pero minsan parang pariseyo tayo. Pag merong nagkakamali, naiisip mo dapat parusahan. Kung ang iyong isang kapatiran, eh, nag, sa LG ninyo, biglang parang hindi na sumama, nagka-problema, ang una mong response, nakakainis, nakaka-impatient. Ito, mga taong ito, hindi na lang ayusin. Dapat gawin na lang nila yung pinapagawa ni Lord. Ngayon, iisipin patuloy namin sila. Ibis na lahat nakapokus. May KH community event mamaya, tong si sister. Ganito pa yung nangyari. Imbis na tayo ay maging la, ano, uh, instrumento ng Panginoon ng kanyang habag. May mga pagkakataon, hindi ko sinasabing palagi, at hindi ko kayo hinuhusgahan kasi kasama ako dito. May mga pagkakataon na imbes na habag at pagmamahal, panghuhusga ang una nating ginagawa. Ngayon, pinaaalalahanan tayo ng Panginoon. Katulad ng pagpapaalala niya sa mga pariseyo, sabi niya, humayo kayo at unawain niyo ito. Nire-remind tayo ni Lord ngayon, mga anak, habag hindi handog. Pagmamahal, pagtanggap, hindi checklist. Yan ang puso ng Panginoon para sa lahat. So, kung ikaw ay may struggle sa ganito, hindi ko naman, hindi na ako magpapataas ng kamay kasi alam naman natin yan at alam ng Panginoon yan. Gusto kong malaman mo na importante ka sa Panginoon at gusto niyang baguhin ang bawat isa sa atin nang naaayon sa kanyang layunin. Kaya tinuturo niya ang mga salitang ito sa ating lahat ngayon. So, sabi dito, kahit na maging daang ulit kang mas masama kaysa sa ikaw ngayon, hindi pa rin matutumbasan ng iyong mga kasalanan ang habag ng Diyos. Si Timothy Keller ang nagsabi niyan. Totoo yan para sa iyo kung ikaw ay parang katulad ng mga tax collector at makasalanan. Kung iyon ang laman ng puso mo ngayon. At kung ikaw naman ay katulad ng mga disipulo, mga alagad na tinatawag ng Panginoon sumunod sa Kanya, ito ang gustong sabihin ng Panginoon sa iyo. Romans 10.14 Paano sila tatawag sa Kanya? Paano tatawag sa Kanya ang mga kapitbahay mo, ang mga katrabaho mo, ang mga kaklase mo, kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa sila silang napapakinggan tungkol kay Jesus? Paano naman sila makakapakinig kung walang mga ngaral sa kanila? Ikaw na yan. Tinatawag ka ng Panginoon at gusto kanyang gamitin. At para sa ating lahat, maging mahabagin tayo, sabi sa Lucas 6 verse 36, katulad ng inyong Ama na mahabagin. Tanging ang Panginoong Jesus lamang at sa Kanya lang natin mararanasan ang tunay na pagtanggap. Dahil pinahahalagahan ka Kanya, iniimbita niya maging parte ng Kanyang pamilya at kahit ano pang gawin mo, ang Kanyang habag ay available para sa iyo. Ang imbitasyon ay lumapit ka sa Kanya. At hindi lang para sa atin, pero para rin sa iba. Sabi dito, ang tunay na pagtanggap na nararanasan natin kay Jesus ay isang kaloob na binibigay niya sa atin Amen? Praise the Lord, tinatanggap tayo ng Panginoong Jesus. At hindi lang yon ito rin ay isang misyon na sama-sama nating dapat tuparin bilang kanyang iglesia. Sa ating bahay, pamilya, sa kapitbahayan, sa paaralahan, sa trabaho, saan man tayo naroroon. Kay Jesus lamang natin mararanasan ang tunay na pagtanggap. At sa oras na ito, bago tayo, bago ko kayo patayuin upang tayo ay umawit sa Panginoon, nais ko kayong bigyan ng pagkakataon na yumuko. At tingnan mo ngayon, bigyan natin ng chance ang ating mga sarili na mag-reflect o mag-isip. Saan ka mas nakaka-relate? Ikaw ba ay parang katulad ng mga tax collector, mga taga-paningil ng buwis, makasalanan, ganun ba yung pakiramdam mo na parang hindi ka na tanggapin dahil sa iyong mga nagawa o sa paulit-ulit mong nagagawa. O ikaw ba ay tinatawag ng Panginoon katulad ng kanyang alagad upang sumunod sa kanya, tulungan ng iba na makakilala rin sa kanya? O ikaw ba sa oras na ito ay parang pariseyo? May mga tao na nagkakamali sa paligid mo at nahihirapan ka na bigyan sila ng awa, ng habag. Ang unang tendency ay husgahan sila, hindi sila tanggapin. Alin ka sa alin ka dito sa tatlong ito? At kapag natukoy mo na, gusto ko kayong bigyan ng pagkakataon ngayon na manalangin sa Panginoon. At sabihin mo sa Kanya kung ano ang iyong nais sabihin base sa iyong natutunan ngayong oras na ito.